来一个 position。Valahol. Van a kutya is. Hát nem igaz, hogy igaz is szalom van. Banó! Ne, nem hiszem, nem tudjuk, hogy melyik az. Hogy... Majd meg lesz látva. mindig elszabadul. nem hülye kutya. Intelligens lényeskedik, feled lenni. Hát megálmodott ezt a kiska. Nem kell tartani, hogy legyen kutya. csak olyan. Hát biztosan, hát ezt mindig fel vagyunk, hogy elszabadul. Persze, ezeket színünk, de Nem kérve. Hát húztod, ha kívül. Hát nézd ki az egyik, húztod minden. Hát nem, igaz ilyen. Igen. Amit elindult, azt hiszem, minden is olyan, az elindult. Hát nincs. Be lesz rakva. Hova sárna? 22 ezer, viszont 44. Mi? 44 ezer dinárba köz kettő. Kettő van, nem? Egy, nem kettő. kettő van? Kettő. Ilyen kis rakás. Csak, csak, csak. Nem nagy. Éhes kapni is fognak kenni valószínűleg sokára. Neked hát persze. Tiszta bücs szerint. Jó fa, fának jó. Csak így. Miért még kőhat igaz, hogy belenjen hova? Valami rendes. Van itt minden. Hol ne volna? Vaj. Mi van kutyám? Szabad vagy? Kutyús. Nem itt elég. Minden van itten. Manó. Sír. Máskor már megfakadt fel, a törvődést játszottak. De hogy, hogy, első rágta? Hogy szabadult el? Nem tudom. Kis tudta. Na, hogy sok üzeg? Általában. Általában. Ide beletészem, ebbe. Jaj. Hogy nyakadjon be. Megfogom. Jó, sorok. Elég várja mivel így megint elszabaduljon. El hát tud szabadulni, az munkó, hogyha ez nem tud elszabadulni se. Mert egy ilyen meg van kötve, és nem tud elszabadulni, ezt is. Nem baj. Majd visszajönnek vissza. Látod, hogy miért hogy szomorú. Látod, és mégis elmúlt szabadulni. Ez az De ezek kaptak ha nem egészen nem tudom, hogy így. Inkább ezt tettem. Én ezt is Thank you. Skutuska. Daim. Hova? Meg is lehet enni. Jó tesz az egészségnek. Nyomja. Szebb szint a kóla. Vannak, mert lett is behozva is. Begyújt. Hát, ezt az Isten.

olyan érni a faró. Úgyhogy látod, ezek is más kadállal. Közben tudom, hogy ez egy ilyen minden. Ez marad. Látod, ha annyi kormányzat látod, szép szépen össze a dolgokat. Dolgokat, hogy kérdezik. Látod, ott azt a kis Mit oda ütettem minden, de úgy ütettem, mint ebben ütettem. Rajta, hogy szépen kicsiszéltem, elkicsiszéltem, nagyon, nagyon az még a sok, hogy hívják közül. Hát addig jutott az Attila leváltott a barackát, de tovább nem fájlalt. Meg ezt vált, neki állok. Jaj, köszönöm. Thank you vagy nem is fog rá sem menni, hanem olyan rohadék, hogy nem szokott, hogy hívják úgy nem tovább vissza, hanem körbe megy. Érted? kell mindig körbe-körbe. És ha körbe megy, azt így fel kell még ásnom. Minden évben felásom. E, igen, úgy képzeld el, hogyha itt van ez, akkor ez, igen, akkor ez a rész itt abszolút nem lesz felszállt. Ez olyan kemény lesz, nekem kell majd felásom. Itt van az egészet, én ásni fogom. Olyan szar, hogy nem oda tolat, hanem fordul mindig. Nem tolattásosan van, hanem hogy nehogy legyen. Majd ezt én ezt át fogom ásni itt még a nem minden. Na, de most milyen is lesz egy kicsit hétvégre? Attila, hozd már ki a kéket. Nem, hát itt nem, nem tartódik. Még itt lesz a paradicsom részünk, itt akarom lekaszálni, a már úgy elvinni. Ezt nem tudom, hogy meddig legyen, hogy legyen. Akkor tolsz széket le? Morok főket akkor. Thank you. holders of what? home. No, jest ezt az előbb meg kéne erre Majd mondom is, hát inkább kifizetem neki, mert ezt a felszállni. Hát az nem kéne felszállni. Begyugul az eteig. Jó. Most nyílt. Jó, és az megmarad. Most kell csak. Sörnám ezt, meg kell hajni. Ezt kell, hogy kell hajni. Itt van az évelő növénye. Hogy hogy kéne? Ha ott a török. Török testű. Kizantinok. Tuják általában. Ne, teli van ott ütente, hagymás virág, egy teli van már. Csak most nincs semmi. Tudod, hogy van tulipán, gyártás addig a, a fákig minden, addig a fákig mindenbe van mindjárt, törökte is. Mert nehéz ezt nekem utána ásnom is. Mert egyszerűen fordulgat oda-vissza. Nem tovább, hanem oda-vissza fordulgat. Meg a rossz macska is. Állandóan kint volt, alig bírtam behajtni ma reggel kint volt a Bózsnak az autójába. Na, Hát pedig fogok, hogy fordulgatni szokott. Na hát, jó nagy darab. Jó nagy darab lesz, mind a kettő fején, ahogy szokta. Hát nem, nem mondom, hogy tudjuk valahogy valamit, hogy mindig kevesebben legyen. Nagyon is jól a Isten él a végén. Hát, akkor megálmodott. Hát, Úgy. ọ कहीं बस नहीं जा सकती बस नहीं सकती हमारे होते हैं बुझा बुझा हूँ वो तो सब सब बहुत कुछ मिला a Leütítettem, van neki tárcsaj. Szerintem nincs neki tárcsaj. Nem, de... Egy kis tárcsával belmegy, aminek nincs súlya, akkor abba szart nem ér el. Nincs esély. Igazából azokat a... Az éjfal az Babot is be kell vinni. Most. Szarokpolás. Szarokpolónak kell a legelején jönnie le kellett volna rupolni az egész volna. Tarup, szétvágdosta volna az egészet. De két éven át nem tudott egy Szirágyi, vagy három. Máskor. Nem emlékszett rá? Nem tudják Tarup. Bizzat. Olabildiğince güvenmek. Thank you. Jó, megfogozom, most megint belefordulok. Thank you. az hát ügyes. Ez milyen paris. a Deán, herésültetett bele. Nem herésültetett. De helye van, de nézzék csak a helye. Evettem. Ide hajtatnám vissza itt egyre. Nézzék a helye van. Mindenki magyarázod le. Ez fel. Ez már rossz, nem? Hát nem erre van, nem erre van. Akkor mi van benne lesz, és mi hát volt? Hát, lesz az tavaly benne van. Vagy tavaly előtt. Hát igen. Nem tudom, mi ezt tele fog Igen, és elnyomja a hermit. Azokat én tettem oda, hogy az őzike ne gyűjjön be. Hát, nem sokat zavarja, de az ott is maradt, mint még a tavasszal betette. De nekünk is nézzük, mennyi este van már megint ebben a lőszidei. Már virágzik. Már virágzik. Itt én egyik részét már kivagdostam, hogy ez minden. Már azt mondja, hogy nem hele, nem hele, de hogy is nem hele. Ebben van napraforgó, hele, minden van. elég sokat dolgoztunk mindegynek, nem? Na, én mondom, hogy én, én, ágyba feküljünk. Nem? Fogok feküljünk. Azt a szeretet. 嗯。对。 Oh, until you move out of your Damn it, stars again. Look at that fucking guy. Tudod? Most kis tudatos macskám. Picám. Egyet tudatos macska. Megérted az összes szalámi. Mi maradtál bőn? Megy a pottakod. Nagy macska. Megetted. Jaj, macska. Megy a hasad. Ivonát. Who has a 1660. Meg kell adni. Macskát. Nem láttál már. Jó. Mit fogom Nem fogom. belemászt. Megnézem a hajtva, egész ide a mamával. Hogy értem? Tegnap hát, hát, hát, ki simán megérte volna hajtni. Más. Oda, oda nem is hagymát akartam, oda Sosában szóval nagyon ki az embernek rúg az urala. Hagyjad édesanyám, meghagyjuk így már lábot. Vagy én. Jöjjünk, mama. Mentek, mentek, mentek. De én mit tudok örökségni? szépen. Andiamo a sentire. E sì, questa pista mi fa, perché qua si sta meglio quanto fare. Ho tanti con la vita. Ma ora? Buono quello. Ora? Lei ha pensato, non ha pensato. és így ezek a... Hogy hívják? Mikor? Aki meg az egyszerveket lehangozta, és akkor ez a szája csoportban, az többi meg, hogy hívják? Tavaszi világ. Alatt is rá van tulipánnak mindenhol, meg hóvirág. Még a jázmin mindenhol virágok vannak. Mindenhol virág. Becsapós orsa, nem látszik semmi, hogy tele van minden virágmag. Virágok. Tavaszi virágot. Az van a melegágy. Az itt egész végig. Van itt bőven. Kínaiak.

Sok szép csihat Azért nem tudom, hogy honnan játszik a macska a kutyába. Szereti a kutya a macskámat. Nem látod? Barátok lettek. Össze. Macskák azt teszik, hogy megáll. you know, As I thought I saved. a Majd kivágom azt is mindjárt. Most

fel van mindegyik. Lesz tüzelés. Hát, hát Lenni is fog most. De Thank you. Na, ismert már? Azért Hát majd nem is tudom már. Hát nem sok marad már. Vesni. Vastag légy. Nem baj. Van, tele van üzlettel is. Sárga virágok, játszunk mindazat. Ezeket már én vettem, sőt, ahol a királyi, de nem ez ezt is megkívánni, tőle azt akarjuk, hogy nem is bozzak, hanem csak állít a híget. Az valami Olyan fa, hogy nem terem, nem hogy tudják azt tenni. Hogy nem tudják azt tenni. Nem, de nem. Bézútós. Bézútnak. Azt tudja. Összerakni. Meg azt mondjuk, a kínos a mint egy kétlen Ez a miatt bejelentenem, mint Meg az a rohadt képe. Ezért a bolond gyerek. Hol legyen eperfa, egészség. Egészség. minek nagy ezt a kívta. Pálinkának. Pálinkának, ugyan? Igazán, tudom, mi a tudást akarom megcsinálni ezt a kívta. Az nem, hogy az Azt mondta az öcsém, hogy nem a miattára beszéltem, a gyűrűbá. Ott a fénynek a gyűrű. A miattulatot a gyerekek által, mint az unokáltak, az ikolatokat. Amit a gyűrű mond, az mindig gyűrű van. Hát mit csinált, hogyha nem a gyűrűt egyszer használtam, hanem a gyűrűt egyszer. De mindig az agyom, hogy felakott. Azt hogy Hát én nem mondjuk hívom az igonyán, hanem a szállít a főzőt hívom, és mindig a gyűrűt fel a rendőr Mindig a zsibolya veszít, nem a gyűrűt mondtam. Mindig a zsibolya veszít, a gyűrűt nem tudom. Vattak, azt is, hogy nem adják a vagy a nyugdíjat, csak a közép a lenyújt a halál. A már Thank izé. hát you. Hát de még az autóban ezt a jarról behajtottam, ja. szokták odaadni. Látod, van, Nem is ilyen. Még egy történet. A kicsikémnek meg kimentek a tollal, egy ilyen kicsikémnek. Nem a kicsikémnek, Jó nagy kövér kakas. Nem. Nem. De nem szerintem nem Ja, De mindig szíveskedő, szíveskedő, ugye? Mindjárt jöhet egy kérdés, most ha már nem tudom, hogy nem még. Viszont a zsákokat. Nem probléma, mama vagy. Hogy a azokat? Hogy? Én hozom a kettő zsákokat. A rendes k Voltál kint a kertben máma? Biztosan voltál? Hát mi volna. Na, látom.

kint voltak. Kiki a tanár nem volt kint. Nem, rendesen. Jó, még jó volt. Kell tölteni, és akkor újból. Á, csak rámegy az autó. Igaz, nem csúnál lesz nagyon az zaj, minek át De. Át kell rakni a fejet, amúgy a fejet vannak az egyik sárban van a szemét, a másikban van fejek. Ez a fejes. Így. Az a szem. Ez a szem. Okay. I'm going to keep on it. Oh. Yeah, I guess that. Bueno, está aquí, está aquí en la... Muy bien. Muy bien. Voy a venir a un dragón. Oh, yeah.

Mindjárt berakom. Mindjárt a tálfotát, vidd el te! Beviszem. Mit hittem, hogy kimész, és ott van minden. Mondd be. Most mi a? Na, A lámsak, mi van a saki keszete? Tartozásaim van. Hétfőben, hogy álltam ezt túl. Hétfőben, amikor még mindig felejtünk. Nincs is fel se csavarva, nem igaz. Láttam. Álljál le most már te is. Nem tudom, miért kellett, már meg is foteltse. Nem is közben ki. Én nem tudom, mi a falét párra aztunk ott 30 percet, vagy 40 a tehénre, vagy én nem tudom, minek kellett. El van keveredve. Hol a kulcs, megyek ki akkor. Jó, kiszállni, hagyd jó, de talán ez Már Nálam bőletek. Megyek ki, magam is akkor kis pihenek most már. Na, macskám. Nem volt nagy értelme ott lenne. Ó, értem, hogy elhúzták az időmet, annak volt. hallgass el! Már nyugodtan, biztosan nyugodni, nyugodtan hagyni. Én nem tudom, mit hát, parancsolsz és hagysz vissza. Azt mondja, hogy mi a fasznak kereteim álma. Hát, nem alig vágom valami. Meg az is, mert tovább be, hogy mennyit teszek. Nem tudom, hogy megettem négy darab, vagy öt darab húst, meg négy darab szalát tudig elég volt, meg kettő darab kenyeret. Én nem tudom, hogy nem kerestek én nagyon sokat én nem tudom, hogy balék vannak, hogy én nem tudok felni, mi a fél, a kell keveredve. Ha te kezdte, ahol ember mondta, hát ma te azt meg elkezdtél felrakoztatni. Meg mindig eleget megettem. A Feri elemevett alig valamit. Alig evett. Na, egészség. gyere is szálltok a percet, meg a coca nem tudom, most még, most még tesznek kulvút. Engedjél már, el van. Nem bőgy mutatni magadat? Öreg azt is. A mai napon. Visto, visto. Visto

example. Thank you. 你老婆。 ez a hülyeség. Pamuk eddig.